Wie hulle wat na Egypte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde, en wat vertrouw op strijdwaans, omdat daar baie is, en op leiders, omdat hulle baie talrijk is, maar hulle sien nie op die Heilige van Israël en hulle soek nie die Heere nie. Nogthans is hy ook wijs, en hij laat die onheil kom en trek sy woorde nie terug nie, hy sal opstaan teen die huis van die kwaadeners en teen die helpers van die wat ongerechtigheid werk. Ja, die Egyptenaars is mensen en niet God nie, en hulle perde is vlees en niet gees nie, as die Heere sy hand uitstrek, dan strijkel die helper, en wie gehelp is, val, en saam gaan hulle allemaal te gronde. Want so het die Heere vir my gesê, soos een leeuw en een jong leeuw knor oor sy prooi wanneer die volle getal herders teen hom by mekaar geroep word, zonder dat hij skrik vir hulle stem of ingeef vir hulle geraas, so sal die Heere van die leerskare neerdal om in die strijd uit te trekken tegen die berg Sion en tegen sy Jewel. Soos voels wat fladder, so sal die Heere van die leerskare Jerusalem beskut, beskut en red, verskoon en bevry. Bekeer jullie tot om van wie die kinders van Israël diep afgeval het. Want in die dag zal hulle elkeen sy silver afgoede en sy gouden afgoede verwerp, wat jullie handen voor jullie tot zonde gemaakt het en Assyrs sal val dier die swaard, nie van een man nie, en die swaard, nie van een mens nie, sal hom verteer, en hij zal voor die swaard vlug, en sy jong manne sal dienstplichtig word, en sy rood sal uit mekaar stuif van skrik, en sy voorste sal verskrik die banier verlaat, spreek die Heere, wat de vier het op Sion en de wind in Jerusalem.